patrem adiuvare con abimur. Eum ad agrum secuti sumus. In via cum amicis, diu, colloque bar. Filius domum ingressus est, atque patrem vocavit. In agro diu morabar. Vespere domum profectus suum. Horatius poeta, tibullum consolari conatus est.